linurgicae tolinon kai cannabis en hydati hydrodocois en apobrechetai kai suntribioe xulinoe suntribetai ton floion ec piptonton eita cteni xanthicoe xainetai di hu he stupe horizetai Tolinon, hupo tes chernetidos, toe atractoe perideitai. He te aristerae to neman catagei, catacloothei, te dexiae rombon, he elacaten sfondulon echusan periagei. Ta neemata egdecetai ho culindros ex hu eis rombon synagetai, hothen hai agathides me e desmai ginontai.